sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro subiye ndabaramutse amakuru tuyahere mu gisata cy'imigenderanire ingingo yafashwe n'igihugu cya Serbia yo kubuza abarundi kwinjira muri icyo gihugu ngo ntiraba abarundi binjira muri icyo gihugu bafise visa byashikirijwe kuri no wa kabiri n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu hari mu gihe ariko ashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu gice mbere cy'umwaka na mirongo ibiri wa 2022 ushira umwaka na gatatu ku kibazo cyabagirizwa guhirika ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi gatanu bari mu gihugu cy'u Rwanda umushikiranganji Albert Shingiro havuga ko ibiganiro hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda bigeze ku ntambwe ishimishije ko rero mu minsi imbere bazotahukanwa mu Burundi tumwumvirize amasezerano hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu cyangwa amasezerano yari yo yose hagati y'ibihugu n'amasezerano novuga yuko iyo adashyizwe mu ngiro nta gihugu gica kijana ikindi kugishengeza mu masentare mpuzamakungu n'amasezerano ahagaze ku kwizerana hagati y'ibihugu igihugu cyose kirafise uburenganzira yo guhagarika cyangwa kuvuga ati ndahagaritse ingingo zimwe zimwe y'ayo masezerano igihugu rero cya Serbia ku bwigenge bwaco carashoboye guhagarika yuko abarundi batoza baragenda muri Serbia badafise visa si ukuvuga yuko ikigo cyahagaritse yuko abarundi boja muri Serbia cyahagaritse yuko kikivuga yuko twobwizwa kujayo dufise izo visa mugabo eh, ku basanzwe bafise z'amapuro z'inzira z'icubahiro bita passeport diplomatique n'impapuro z'inzira z'akazi bita passeport de service abo bazoguma bagenda atagisabwe atabizi isabwe mugabo ku bafise passeport zijya zisanzwe abo kugira bagende muri Serbia bazosaba amaviza si ukuvuga rero ko babujije ko abarundi bajayo ikindi kibazo nikijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda imigenderanire gushika ubu iri kiragenda neza gusumba uko vyahora tuguma dukora uko dushoboye na mugenzi wanje n'izindi nzego kugira imigenderanire igende neza nicyo gihugu ibintu biteye ku byukuri kure icyo nobwira nuko abashatse guhiga ubutegetsi kiriya gihe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu benshi baracari muri icyo gihugu mugabo ibiganiro birabandanya tukizera yuko icyo gihugu kibanyi eh, kitoguza imigenderanire myiza hagati y'ibihugu byacu ari bibiri n'imigenderanire hagati y'igihugu bacu ari babiri ngo ibiguze eh, no kugumana abantu ku by'ukuri ataco babazanira mu bijyanye n'imigenderanire n'andi makungu Albert Shingiro ni umushikiranganji w'u Burundi ajeje imigenderanire n'ayandi makungu mu gisata c'imibano bamwe mu banyagihugu baba hafi y'uruzi ntangwa ruca hagati mu gisagara cya Bujumbura barabazwa n'abasoma biba bimwe mu byuma bya fer beton vyubakishije isaso ry'ugo ruzi kubgabo abo bantu n'abadashaka iterambere muri icyo gice yaboneka ivyuma biri hejuru ahandi ibyari vyubatswe n'isima byaramenaguwe bagasaba kico kibanza co cungerwa kugira aho hantu haguma amazi atemba neza Jean Marie Mayunga yahakubitiye icyo kibanza kivugwa giherereye ku ntangwa y'amajaruguru uhagaze ku kiraro ni nko ku metero zigera ku majana atatu uhageze uhabona ivyuma vy'amafera beton vyananiranye ko vyibwa biri hejuru ahandi naho isima yaramenaguwe naho basuma aho vyakunze ko izo fera beto zibwa ivyo vyuma vyafasha mu gukomeza isaso ry'uruzi ntangwa kugira ngo amazi atembe neza ntate inzira uyu ni umwe mu baba hafi y'urwo ruzi ntangwa muri karitsiye kigobe asigura ko abo biba ibyo byuma babikora amasaha y'ijoro kuko hari ishamba kandi atamuntu ashobora kwinjiraho hano uruzi rwuzuye rwaca rubomagura amazu n'amabarabara urabona ko yashikiriwe iryo barabara rya kigobe ryashikiriwe iryo mu nyakabiga ryari hagufi gushikirwa n'aya mashure n'iyo shengero ya penigoti n'ahandi hatagikozwe barabimara kuva hubakwa icyo gice muri urwo ruzi rwa ntahangwa ibyuma byibwe ngo hoba haheze ikiringo cy'ukwezi ubwo busuma bubaye kuri ubwo bugizi bwa nabi Mark Rugira inyange umuhinga mu nyubakwa no gutunganya imyonga yakurikiranye ibikorwa byo gukingira ubwo ruzi ku buryo bwatanzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita iterambere PNUD abona ko ari uruhombo ku gihugu akabona kandi ko ukukingira inzuzi no eh, gufurira ibihomoka soza birakogwa hakiri kare n'ayahandi leta yo byitwara byo eh, itwara uburyo bwinshi tumwumvirize ku ruzi rwa ntahangwa ariho nakurikiranye ibikorwa mu mice ishika itatu muri iyo mice itatu umuce wa mbere n'uwa kabiri bimaze kimwe kiramaze hafi imyaka ine indi imyaka irenga ibiri n'ikindi naco nyine kirenza umwaka byakiriwe mu bikorwa bya mbere byakozwe uciyeyo biragaragara yuko hariho intambamyi yabaye kubera amazi menshi ariko nibukije hariho ibikorwa byari byasabwe ko byokorwa kugira ngo bakingire izo nyubako zakozwe kandi n'abandi barabizi nibaza ko bariko bararaba icokorwa ariko uno munsi aho bigeze n'ibikorwa byihutirwa kugira ngo izo nyubako zakozwe ntizisambuke ndetse urwo ruzi rwa ntahango hari ibikorwa mwakurikiranyeho hariho izindi nzuzi zicanga mu gisagara cya bujumbura twavuga nka muha na kanyosha ni ahantu tubona naho nyine ko inzuzi ziriko zirahomagurika mbega hoho uh, murabye ni iki coba cari gikwiye gukorwa kuri izo nzuzi tubona yuko ziriko zirahomagurika zishobora guhitana ibintu n'abantu ejo icokorwa uko vyokingirwa hamwe hokorwa ivyigwa uno munsi nibaza ko ubuhinga bwateye imbere turashobora gukoresha ubuhinga bwo ngaho iwacu tutarinze kuja kurondera ibikoresho hanze kandi izo zuzi tukazikingira bimwe bishemeye mugabo saho gusa igihugu cyose ubwiye uraraba hari ibihomoka bitari bike hariho inzuzi na cyane cyane iyo ziva mu misozi hanamye zigashikira mu kiyaya umuvuduko wazo warongerekanye bica bituma izo nzuzi zonona ibintu aho ziciye bivuga rero yuko ibyo byigwa bikozwe neza tugakoresha ubwo buryo dufise ngaha mu gihugu byotuma dukora ibikorwa ku buryo bukeyi kandi tugakingira izo nzuzi tugakingira inkombe zazo tugakingira abantu n'ibintu Marke Rugirinyange numuhinga mu by'inyubako no gutunganya imyonga yavugana na Mihaye Kanyange mu kanya gato turabandanya n'amakuru twabateguriye. Isanganiro inama isumbingi Isaa sitandatu yarenga iminota mirongo itatu n'itandatu muri zo za radiyo isanganira amakuru tuyabandanize mu gisata cy'ingaburo bamwe mu banyagihugu birimizi mu ntara ya Ruyigi kubera nyine ko iyi ntara yacu yari yigi ibintu byagiye bigorana ikirere kigahinduka nk'uno ariko turatera ubu twaguye mu gahundwe ariko imana mu ijuru kiratugirira neza imana izoduha akavura tujye ku mavi imana itugirire neza ibigo byaragize ingaruka nka twege tukuze tugiye gushyika mu zabukuru ubuzima bwacu ntibugenda neza kuko bitagikunda ko tujabuka mu gihugu kibanyi guca ingero abana bacu rero baca bagira ubuzima bubi nka benshi bagaheba ku ishuri kubera iki gihugu cyacu iyi ntara ya ruyigi yagize ingorane ubuzima bwabo bugaca bwanka aricyo gituma ubona abana bakiri bato aho babandanije ishuri cyangwa abana bakura neza igihugu cyacu bagikorere kuko tugikunda baca bakorera mu gihugu cya tanzania abandi muri congo icyo dusaba tubasaba ko leta yadufata mu mugongo ikaduha kabuto ikadufasha tukiyungunganya benshi turacyafite uburaro bubi tugitahamwo eh, ni ukuvuga ah, ku munsi mu by'ukuri byari nkenerwa ko umuntu afungura gatatu ariko kubera impamvu z'ubukene turafungura kabiri ku mutaga no mu ijoro rero ibyo twavuze yuko hari ibyo tudashobora gushyikira neza ni mu gihe nk'uburimyi bwacu usanga turi ko turarima ntitwimbure bivanye nuko twakenera umwavu ntituronka twakenera imbuto zirobanuye zimwe zimwe ntituzironka iyo turi ko turarima rero ugasanga turima uburyo butadwereye cyane ko turasukiranya imbuto ingorane bidutera na cyane cyane iyo turi ko dutera imbuto ata turose bituma tutimbura ibindi ni mu gihe tuba twakenera cyane cyane imbuto zirobanuye umugabo ugasanga ntituzironka neza na cyane cyane icyo duca dusaba aha dusaba yuko nk'amashyirahamwe yogira icyo adufashije kugira ngo turonke uburyo ikintu gikuru muri ibyo rero ni inyigisho kuko mu byo dusanga ko birakorwa turakeneramwo abahinga butungura ingene dushobora kubirangura neza abo bakaba bari bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Ruyigi baganiriye na mugenzi wacu Arthur Kavuga ariko hahimbarizwa umunsi mpuzamakungu hariwe gufungura neza mu gisata cy'agateka kazi na muntu abakenyezi batowe bari mu nzego kuva ku mutumba gushika ku rwego rw'abashinga amateka n'abakenguza amateka basaba ko mu ntara za Kayanza na Ngozi ibice 30 kwijana bemererwa n'amategeko vyoshika no ku mitumba bikaba byashikirijwe mu nama y'urunaniko kafe mu yabereye ingozi kuri uwa mbere abo bakavuga ko basanze imitumba itwara abakenyezi byinshi bigenda neza naho hakiri intambamyi zifatiye ku gakengere nishimwe ane space ari mu baremesheje ikiganiro avuga ko iyo nama yari igamije kuraba aho abakenyezi batowe mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri bagajije ikivi ku byo bemereye ababatoye tumutega biravugana na Pauline Hamuzagara rwiriranywe n'abakenyezi batowe mu ntara ya Kayanza n'iya Ngozi abakenyezi batowe kuva hasi gushika hejuru intumbero y'uyu munsi twari kuganira turaba mbega abakenyezi batowe ikivi batorewe bakigejeje hehe kubera ko abakenyezi yo barondera amajwi barayarondera mu bandi bakenyezi no mu bagabo nyene mugabo kandi hari n'ico bemerera abo bariko barasaba amajwi ibyo babemereye rero aka kanya twari twagafashe ngo turabe mbega iyo abakenyezi bashaka amajwi bakanayarondera barasubira bagahagarara bakibuka ibyo basezeraniye ababahaye ayo majwi mwasanze none byifashe gute twasanze intambwe ziboneka ziri ko zirateka abakenyezi baribuka ibyo bemereye abandi kandi barabikorera ko bakaraba bati turiko turatera intambwe hamwe n'ababatoye wumva ko bakenguruka urugamba ruracari rurerure baramaze imyaka ibiri batowe hariho aho bageze mugabo ikivi ntikiratoga neza be kugira abakenyezi nyene batogwe eh, bare kuza bavuga ngo 30 kujana nivyo batwemereye bagiye gukora iki babatowe ico naco twakiyaza abakenyezi mu gihugu ni benshi cyane ibice mirongo itatu kwijana ntibikwiye na gato bose barabizi ko bidakwiye abantu ni benshi gutya mu gihugu bahabwa ibice mirongo itatu gute two tubona ko ibikorwa bakora bishimishije umunsi woshika ibice mirongo itanu kwijana mwumva gute igihugu co haterera imbere abakenyezi rero bariko barigishanya hagati yabo ngo muri uko gutanga amajwi batorane ku bwinshi hari ikindi kiriho nk'intambamyi urugero rwo guserukirwa rw'abakenyezi nko ku mitumba nta na hamwe bivuze mu byanditse kandi murazi ibitanditswe ntabyo woharanira kuko ntaho biba byaravugiwe abakenyezi rero bariko barahaguruka ngo birakwiye ko byandikwa ingene umukenyezi yoserukirwa mu mitumba kuko ya miburi iburi ya mirongo itatu ku ijana iravuzwe hose keretse mu mitumba kandi ibibazo umukenyezi akemura biri hariya ba hariya yubatse hariya mu mitumba buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu akabongi kaguma kisubiriza n'akabonge umuntu agendana mu kiringo gishe imyaka ibiri Deborah irakiza yanonosoye iby'imibano n'inyifato n'isanamitima avuga ko ibimenyetso bitandukanye by'akabonge bigenda bigaruka muri icyo kiringo nko kwamana umutima mu bicanka uburuhe akanamenyesha ko akabonge kisubiriza bitumwe n'ibintu bitandukanye nko kugumana nko kuguma mu kibano aho wagiriwe aho wagiriye ingorane bucana yandi y'amagara y'abantu na onera muco bavuga ko umuntu afite akabonge kaguma kisubiriza nyuma yo kubona ko ibimenyetso bihera ariko bikagaruka inyuma y'amezi kanaka mu kiringo c'imyaka ibiri deboha irakiza yaranonotse by'inyifato imibano n'isanamitima avuga ko muri ico gihe umuntu yerekana ibimenyetso bitandukanye nko kutiha agaciro no kuguma yiyagiriza co kimwe no kwamana ibyiyumviro bibi ivyo ngo bikajana n'ibimenyetso byo ku mubiri nko kutagira itiro canke kugira ikibazo mu kurangura amabanga y'abubatse hariho rero imvo zituma ako kabongo kaguma kisubiriza akabongo kaguma kisubiriza kubera ko novuga ngo umuntu ataba yavuye neza uko bitegerezwa uvuga ngo ubwo buvuzi baba bamuhaye ntibuba buhuye novuga ngo n'ikibazo afise ikindi gishobora gushika ashobora kuba ubwo buvuzi buhuye mu ugasanga ataha muri ca kibano gifise ibituma aguma aja muri ako kabonge rero iyo asubiye muri uwo muryango niba ari uwo muryango wamuteye akabonge niba ari muhira byamutumye agira ako kabonge agasubirayo agataha n'ivya bindi nyene bica bigaruka ego aramara usa n'uwakize hama bigaca bigaruka kandi ingaruka ni nyinshi izo nazo zikagaragarira mu nyifato y'uwo muntu ingaruka nyamukuru uvuga ngo mu kibano ntashobora kubana neza n'abantu kuko inyifato yiwe irabagora kumenyera kuko urumva uyu munsi baramubona umengo ameze neza uwundi munsi bakamubona ngo byasuye kwa nka ntagishaka gukora ikintu na kimwe ntakinezerwa aguma avuga amajambo mabi hari abavuga nabi muri uwo mwanya hari n'udashobora kuvugisha abantu na bamwe akaguma yigunze akiyugarana mu nyuma tugiye no mu kazi wa mwimbu ntabakiwutanga kwa kundi nyene igikurikira kenshi na kenshi ni uko aheba akazi agahebye urumva ko n'ubuzima bundi atari ubwo bw'imigenderanire gusa bushobora gushikirwa muri gihe umuntu afise akabunge kaguma kisubiriza avugwa n'abanonosoye inyifato n'isanamitima bafatikanije n'abanonosoye kuvura indwara zo mu mutwe nk'umuntu nk'uyo icya mbere na mbere ni amaze kugira ako kabunge kisubiriza kaguma kisubiriza ni uko bya biyago mbogoramutima duhora tugira twebwe duca dutegerezwa kubiherekeresha umuti iyo miti nayo yandikwa n'abaganga banonosoye by’amagara yo mu mutwe uvuga aba kubera ko umu psychologue ntaba yemerewe kwandika umuti mugabo acakorana n'umu psychiatre kugira ngo bamuhe imiti mugabo iruhande y'iyo miti bashireho nibyo biyagombogora mutima umuti nibyo uvura ibimenyetso byiyerekana ku mubiri mu buryo bw'umubiri mugabo ibyo biyagora vyo mutima bifasha wa muntu kuhindura uko yiyumvira kugira ngo bigabanye bya vyiyumviro bibi bishobora kumutwara aho yumvira kwiyaka ubuzima muri buca n'ayandi y'amagara y'abantu izokurikira debora irakiza adutanga impanuro kuko ngene uwo muntu yo kwigenza n'ingene ikibano comufasha kugira ashobore gukira burundu ako kabonge ni ukuvuga nubwo yogira ikibazo ashobore guhangana naco Onera muchawura kinuye makuru tuyarangirize mu makuru avunaguye abarundi batatu harimo umushikiranganje wa mbere Jean Ndirakobuca baraye bakuwe ibihano bari barafatiwe n'ishiramwe ry'umwe bwa buraya abo bandi babiri n'uwitwa Godefroy Bizimana na Leo Leopold Ngenda kubera kubereka ibijyanye n'agateka kaze na muntu byari bimeze mu Burundi mu cumi na gatanu inama y'umujyango y'uwo muryango yo kuri uyu wa mbere yakobanira igisambu yamenyesheje ko iyo ngingo izoja mu ngiro kuva kuri uno wa mirongo ibiri na gatanu ku kwezi nk'uko ingingo ya kabiri y'urwandiko basohoye ibivuga amakuru rero ni ngaho agarukiye ndashimiye mwese mwateze abiri na francois Hakimana yafashije mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro vestine butoye umugira umunsi mwiza